larun bata iritsi da eta kantuzkantu saioa abiatzeko tenorea ere badugu. Larun batero izaten dugu tarte, musika lasai asko entzuteko eta gonbidatu baten konpainat gozatzeko. Ez ba, gaurkoan ere ala izango da eta gaur ba urruin aldera joan gara. Sano, kaixo, arratxalde hon. Atxalde Egunon. Egunon. Goizta atxalde zentzuten baita eman. Adur. Baltzenekin. Ez egiarrateko eh, ez nakien ez. Berri, berria da eta ez bai. dut. Bai. bai. Ba, esatu izote, batero goizeko amaiketatik goiti eta orain, zuzenean ari garerarik eta gero bostetan ere errepika entzuten alda. Eta printzipioa e, izaten da guk gonbidatuei eskatzen diegu kantuak aukeratzea ekartzea eta zuen bidez ba, musika deskubritzeko parada ederra izaten dugu. Zugia da baduzu esperientzia. Irrati mankizun bat bazen zenuen garaian, planeta bideitzen zen? Bai, hori da. Gure irratian eskentzen zenuena? Bai, gure irratian, antxeta irratitik ere, bai, eta gure irratian, bai. Mhm. Eta, beti zabiltz musika entzuten? Musika eta musika eta musika. E, entzuten gutio, baina e, eragintzen, bai, e, realizazioak egiten ditut, beti xanokeri izenean, hemen urgunean bertan, Eta inguruko taldekin lan egiten dut uh, musika inguruan. Uh hm. -huh. Musika eta musika eta musika. <laughs> Estudio montatu etxean eta... Bai hori da, ba, ba. Ekoizpenak egiten. Ba, ba, ba. Artista ugari urbiltzen dira, zure gana? Ah, gerotak gehiago, beraz. Ba, zut marka hona dela, ez <laughs> Konten dira. Eta horren seinale gaur aukeratu dizkibuzun kantuak dira, ez da? E, eh, Batzu, bai. ba. izan baitira zure etxean. Hori da, bai, ah, bai, han eh, grabatuak, grabatuak, landuak eta, ba, ba. Hm. Ba, lehenengo guztarekin abiatuko gara, abiatuko dugu emankizuna, eh, den taldea zaritu izan gara, maili zubeldiaren inguruan sorturiko taldea zezta, zure ba, etxean, grabaturiko diska izan daunakoa maika aztarna eta hause nahi izan diguzu gaur. Ba, ezen eta sekolako esperientzia izan da, hori humanuki alde batetik, mo musikalki biztan dena, ezen eta hori maitza gertzen da, ustut, uh eh, gerota gehiago dira kontzertuetan, eh, hemen eskuinta esker. Esekulako aheman humanua izan dugu, bon, mailerikin biztan dena, baina musikari guziekin eta esekulako esperientzia. Mm Eta e, eh, aukeratuzun kantua lehena da, ireketzen duena diska MMEki, e, eh, arrazi baten gatik? Edo... Sentsibilitatearen gatik eta bereziki hor bere alaba gomitaniz badira diskantan, baina bereziki hor bere alaba eh, naia ari da kantuz mairekin. Bigunean txuri leunean ezti maite zaitu my diska entzun duzue. Zubeldia, maile zubeldiaren inguruan sortutako talde bat e, dela atxe esan dugu eta hala da, ez? Bai, hori da, hor parte hartzen dute musikari e, usaiakoak jana dut, bere semia unai, e, orain dola behi sartua den pianista bat, Antion Arrizabalaga, gero Xanur Txegi betitik eh, eskusun joan, e, eh, Txomin zaga ere bai ari da gitarran aspalitik, eta hor gero gomitan eh, somatzu izan dira diskontan ere bai, kanpotik eta urriak, hortarako. Egia esan zubeldea, familia osoa, eh, <laughs> musikan sartua da, arritzeko Artistak denak. Artistak, <laughs> oh, ateraz dira denak. Eh. Ba, entzungo dugu ondoko kantua, eh, hemen eskualde untan edo inguru hontan, E, segituko dugu urruina inguruan e, ziburutar talde bat baita ondokoa ez, kartxuki? Baita, ba ba. ba, ba, ba, ba, ziburutarak dira horiek ere, e, folk inguruan kokatzeko, pixkat, folk e, eskal, eskal folk inguruan itekita bat emaiteko zitut zuera maite itekita, berda bat zotan e, e, e, aita semiak ziren astapen batean, orain aita kutzi du, benen perikok segitzen du hor da kan, kantu nausia, boz nausia pediko ahieta, Gero hor dira Filip Muzika ere bai, orain utzi duena, baina ordezkatua izan dena Nianio Trixinen ganik. Uh, eh, Nianio Trixinen um, ba ari da banjo eta gitarrekin ere bai flautak eta. Eta azkenik uh, eh, Didie Barretz, uh, dira denak, Zibrutarrak mm. edo Donibaren oitzunekoak, baina gehienak Zibrutarrak. Eta espalditik sortu azuten taldea? Ba, dola somat urte bai, hor bai. da bigarren diska elgarrikin egin duguna, baina lehen, lehen bat eh, atela zuten eh, dola, aztekit jandezagun lau bost urte hola. Uh -huh. Bai. Entzungo gu, ba, bigarren diskan entzun daiteken kantotariko bat emakume deitzen da, eta hitzak eta musikak guk taldearenak bai, hori da. Bai, bai, bai. Mm. Errepikak egiten dituzte, do bertsoniak egiten dituzte, baita sorkuntzak ere bai, pixkat bien arteko album bat da. Mhm, Baintzun mm -hmm. gogu. Ene bakardadearen laguna ene adiskire hori zera emakume ene asmoen xabela bakarkadearen laguna Enea dizkide hori zera Ene oroi pene itxigo soena den dena zirazu emakume Ema kume, ema kume Ene zalantzarik hau diena Uste gabe biziena maitasuna maile Horoka egile Langile hori zera Emakume maitatua Ukatua zapaldua maile Boroka egile Langile hori zera Emaile Kartxuki talderen pieza bat entzun berri dugu. Kantuz kantu saioan segitzen dugu gaur gonbidatu batekin izango galerarik, hoi bezala. Sano deitu dugu, e, Sano, Rama Jalzuet, Sano ez izena artistikoa duzu? Bai, Edo ba, ba, ba, herrian ere, Sano bezala? Bai, gorein bai. <laughs> bai, bai, bai, gehatuko bai. Sano deitzen haute, hori lagun hon batek eh, dituz hautan hola dola sumaturte eta txiki mm. nuen. Eta zergatik, bak ez? Um, sus ez, bere, bere, bere zaioke berari galetu. Bai. Ez, da xanetik, heldu dela, xantiki bat, xantikia edo, uh mhm. -huh. Jean-Marc hortik. Ados. Bai. Xano, ba, xano deituko. Bai, minesker. Eh? <laughs> Eta, ara, ba, gaur eh, blagan egongo gara, blagan hitz egiten segituko dugu musika entzuten plazera hundiz, eh, esan duzu, E, etxean hasi zarela disken grabatzen edo zure eremutsua sortu duzula, ezta? E, bai. Profesionalki salto bat egin duzu? Bai, bai, bai. Hasi nintzen talde batek galdeturik, Galetu zautaten uh, grabatuko nioten egin uh, eh, lehen albuma. Bai, ez eta gero segitu du, hola ez dakit, uh, eh, zurumokoak zabaldu dira eta iduriz konten dira, bera segitzen dut, hor nekonduari naiz orain, autoentrepreneur gisa. Zaila da ofizio bezala? Um, gero eta zailagoa idutzen zaitzen eta hastapen batean uh, lan guzietan bezala da sekulako gogoa eta gero musika hainitza hainitzen zuten da diska bat uh, eta bukatzeko uh, eh, berda demora hainitz hainitzetan entzun kantu bat gero beste kantua eta hori eta um, gogo hori pixkat ez da galtzen mainan uh, aldatzen da jana edut uh, usai batean sartzen gira eta mm, urguntasun eh, gutiago hartzen dugu, hori ongi entzuteko eta hori. Baina da sekulako pasiona, dola ez dakitu eta bost urtea lehen gitarrarekin eta hori aldiz ez da aldatzen. <laughs> Da musika da sekulakoa, hene bizitza. Bai. Eta musika inguraturik segituko dugu, eh, zuregan aurbildu den beste artista bat entzungo gorengontan, utziko izut esaten krifma da, ez? Bai, krifma. Krifma da be, berriz bat, ez dut espresegin egin eh, gerrateko. <laughs> Ziburutik, be, be, bat dira artista ainitz. Eta estilo esberdin anitzet, inguruan. Hemen krifma da Sebastian Neru, eh, ziburutarra, eta rap egiten du berak, frantxexez. Eta algerikin uh, eh, zautu ginen elkar... Uh, Dola bost urte, ez bai ez trompatzen, bai bost urte, eta ebe feeling on bat eh, sortu zen eta hortik egintugu eh, hiru spalau disko algarrekin Lenik eh, Eclipse katzen izenean eta orain hau da bere bakarkako lehen bere izenean, krifma deitzen da mhm. Aspaldi kaleratu zen edo? Jaz, uh, atera dena fean aurten jaz bukatua eta aurten uh, salgai atxematen alda hor ziburu inguruan eta edo bestaz internetez ere bai uh, atxematen alda krifma la fois c'est mon parcours sur le terre-terre Chaud, moi je déballe sur le bitume Une vision pleine d'amertume Tu me, tu me dis que je ne suis pas le seul dans cet état Mais ma vie est en par les déceptions. Amour, peine, drame, alcool, drogue. Ici tu verras, toujours des Près de moi, j'élimine depuis longtemps les camés. Demain, ils me disent que je m'en sortirai. Ils parlent de long fleuve, tranquille, je sais pas de quoi. Ils parlent de ma villa là, qui ferme leurs chevaux. Je pas de villa. Ici, on galère, je veux pas de lendemain, je veux pas voir l'évolution. Demain, j'irai, je pars surtout jamais au mitard. Et de la nuit tard Pour tous les gens que j'aime Et qui ont chez bien des merdards Qui est-ce qui veut barre Que demain c'est loin Que demain c'est loin Que demain c'est loin Je pense que c'est mort Que je mort le côté sombre Que je dors c'est un rêve Il est un marque que je pense pas Que demain sera meilleur Tôt ou tard ça m'écœure Ça fait mal comme une escarre Alors je prends le temps sur la musique, je prends le temps d'écrire et je me dis que finalement, dans cette vie y y'a les contents, les mécontents, je fais partie des mécontents. Demain, notre jour, on finira en sursis. Demain, braquons, on les mettra au tapis. Prenez-nous les sous, on fera comme tapis. Peu importe l'important, vivre en paix d'ici à Tahiti. Demain, ça peut être loin comme un mirage de que L'ambition, c'est sûr, j'attends le décollage de mon avion. Pourquoi tu rigoles Dégage, je rigole. crasse Baziburutar artista baten eskutik entzun dugun kantua duzek rifma, e, eh, txalmentan dena. E, bai, bai, bai, bai. Behin eh, artista hoekin lan egin eta beraien bidea segitzen duzu, gero? Adibidez, rifmarekin bai, hor gitarra diotzen dut, musika zarduratzen naiz disk, bere diskan, eta segitzen dugu hortik bigarren albuma bat egiten, mementu horretan, adibidez, eta bai segitzen dugu gero zuzenean eh, gitar hartzen dut eta laguntzeko bai, bai bera zuzenean um, kantuz edo rap egiten, eh, musika banda batekin pasatzen dugu eta gero ni gitarra gainetik zuzenean baita. Mm Adibidez bai. Bauzo ditura. Eta hainbeste proiektu eraman eta bada gero lekua zure gauzak sortzeko? <laughs> Hori galtera mm, atxematen dut. Bai? <laughs> bai. Ari zara ere, beti... Ba, ba, ari naiz, ba, ba, ene... ene berrietan eta bai, zureak. Ene izenean ere bai segitzen dut. Ba, ba, behor lau diskatera nituen eta esperut garen afite, ez dakit noiz, onla noiz, baina. Egia demora gutio badutala, baina eh, gustatzen zaitara ere. Bestekin kolaboratzen eta jende berria ezautzen eta sekulako eh, ezagutzak egiten dira. Hola. Aberazten da. Sikulako aberastasuna da. Hori bizitzea bai. Eta proiektu berriak egiten dituzu bakoitzean zerbait berria ere bilatzen duzu? Uh, eh, estiluaren uh, eh, arabera entxatzen naiz egokitzen. Eta beti entxatzen naiz, hori pixkat eh, ez uh, dakit alde hona duen edo txaxa, baina entxatzen naiz zerbait berri proposatzen bai beti. Egan nahi dut eh, bai instrumentu eh, mm, instrumentuen aldetik, eh, musikaren aldetik, zerbait behi beti haintzena joeteko gogoarekin nahi zorduan, piskat mm. pixkat sumatzen dela uste dut. Egia esan azken disketan beti atentzio ditzen duten, ez? E, formatuak ere plazaratzen dituzu, eta ah, diskak. Ene izenean jaten duzu? Bai, bai. Ah, bai, bai. Ah, nire buruaren zat, beti seka ari naiz, beti sekatzen, beti entxeatzen, zerbait berri eh, eskaintzen. Uh, ez dut maite sobera mm, bertan egotiak gara dut, eh, beti nahi ditut uh, eksperimentazioak egin, bai, hori, bai, ene izenean, bai, bai, bai. Gero berzekin kolaborazioak uh, ezberdinak dira, ben, ene, izene, ene izenean musika egiteko maitut beti eksperimentazioa, bai. Mhm. Eta mm -hmm. beti ondoan? Ha, ah, ba, ba, ba, bai, bai. bai. Ez ez gero loiten dut batzutan, eh? Bai, izan behin. Bai. bai. bai. artisten mundu aztertzeko batzutan. ba, entzungo ondoko kantua, e, ardi beltza. Entzungo dugu, orain gontan, ardi beltza izenez aldatu den talde bat. Bai, espikatzeko. Ardi beltza da Olivier Lajonden inguruan eh, sortu zuten talde bat. Olivier Lajonda gitarra pala jolea. Eta kantariare bai, diskontan eta um, mm, geroztik aldaketak izan dira, zenta mm, hor e, taldeko somaitzu joan dira eta beste batzuk agertu. Horain ez da gehiago ardi beltza, hor e, neska batzuek kantatzen zuten, diskauntan entzunen dugunean hor. Eta orain neska horiek ez zira gehiago, orduan izenez aldatzeko aldatu du marro beltza, ditzen da horren. Bai, ez da gehiago aldatu, <laughs> marro beltza. Eta entzun, entzun gogun kantua mendizolan. Bai, uh mhm, -huh. Olivier Lajondek baitu ere bai, eh, oinariak ziburun, baina eh, itxasukoa da. <laughs> Itxasukoa, hartara kantua. Berak idatzi du kantaren? Bai, eta bere lehenengo neskalaguna kantatzen, sekulako boz eh, berezia bai. Mhm, uh -huh. Bai. Zulatzin gorat gogorat Saien sindikatua Elbudan ere ganat Eskapatu nire Ardi Beltzaren izenean prazaratu den kantu bat entzun dugu B diskatik. Bai. Ardi Beltza, e, zehaztu dugun bezala orain, eh, Marro Beltza behitzen dena. Bai, Marro Beltza izenean ibiltzen da Olivia Lajond, bere lagun batekin eh, tekletan eta soinu berezietan. Bai. Mm -hmm. Marro Beltza. Eta zertan da Beltzate gaur egun? E, be, biustuki, kontzertu bat e, emanen dute, e, azaroren amalauan, ustut, ustiral bat dela, Uh, Urruñako ahotzenia jatetxean. Eh, kontzertu batzuk egiten dituzte hilabetean behin eta hor uh, agertuko da azaruaren uh, amalauan. Amalaua ostirala, bai. Ostirala, bai. Ba, kontzertuan entzun izango diren kantuetariko baiarriko gu, segitzen baitut ez, betiko errepertorioarekin. E, aldatu da, eh, pixka aldatu bat. Bai, bai, hor eh, maik ez dukant, hor maik entzun dugu kantuz. Bai, bai. Ez du berakantatzen gehiu, baina uh, <laughs> berdina da pixka terua hor entzun dugun bezala. Pixka uh, experimentala baita. Mm. Hor mm. ondokoa da nahi nuke hor tekstua, sekulako tekstua, gabe Nik nahi nuke aberastu Dirurik gabe Nik nahi nuke erosi Kontsumitu gabe Nik nahi nuke ongi jan Dudarik gabe gabe Nik nahi nuke Euskalduna etik gabe Nik nahi nuke Pizza bat gaznari gabe Familia bat, historiarik gabe. Inden uke, independen hori espezie. Eh? ez da zidia saltatzen. ba, gogoraraziko gu ez zuzenian entzuteko aukera izanen dugula taldea, azarraren amalauan beraz arotzenian. Urruñan. Urruñan, marro beltza. Marro beltza, bai. Bai, ez anzteko. Eta sanorekin, segituko dugu gaurkoan gure kantuzkantu saioan, e, gaur musika gaukeratzea askatu dizugu. Bai. Zaila izaten alda? E, eh, Zer dizpide segitzen dituzuzuk? Ah, pues ez, ene eh, gogoak segitzen ditut, bai. simpleki ez dut ez ez. Garaian garai ezberdina izango litzake? Ah, bai, segur baietz. Bai. Ba, bai. ba. Bai, segur baietz, depentzen dut zebitzen dugun bako txak, eta simpleki hori segitzen dugu, pentsatzen dut, eta git gogoak aldatzen dira, eta gero batzok ez dira aldatzen, e, ni betitik aldatu nahi, ez dakit zertako, bo, hola da ezagit gustuko aldaketa gustuko dutalakotz sinpleki. Baina baduzu eremu bat beti kutxuna izango dena. Ez dakit. Bai, be ene sorkuntzetan agertzen dena dibidez. Hori ene, e, buruarekin berriz biltzeko edo eta eskuin, eskuin eta esker ongi da joitea, baina berda bere personalitatea txikire uste dut. Mm Eta hori egiteko ene sorkuntza beharrezkoa dut hastean aipatzen ginuen bezala, berritut dene kantuak egin, ene manera, nik nahi dutan bezala, bakarrik eta nioren uh, eh, iritzirik gabe, <laughs> egoistoki, ez dakit, mm -hmm. bai. Iduitzen zain importanta dela bere buruaren uh, zaintzia. Mm Ta oinarriak bete dituzu? Bai, beti. Bai, bai, bai, bai, ene egiteko manera. Mm Gitarra bat hartu edo, edo perkusio bat, edo bateria elektroniko bat, edo eta aintzina, pentsatu gabe. Eta e, Euskal Herriko edo inguruontako talden kantuak musika entzun dugu, kanpora begira ere egoten zara asko? Bai, gerrateko ez dut musikarik entzuten, ez dut, bai, ez musikarik entzuten, beti musikan bai naiz, beti koizpenetan eta grabaketetan, baina bai, kanpoko musika betitik eh, gustuko izan dut, ametxe egin dut eh, irratia entzunez adibidez gaztetan, beti ametsi egiten den, oa, zen nolako musika, zen ez dakit. Eta emengo ere bai, biztan dena, bien artean beti, baina eh, biak batean ere bai. Baina betitik bai bai gauza behiak eh, sekatzen ari eh, kanpo ere. Mhm. Eta justuki, ondoko kantua aukeratu iguzuna, eh, Bretaña ondiko bai. talde batena da. Bai, Londresekoa. Londresekoa. Bai, aspalitikari dena dub inguruan, dub edo, jege dub inguruan. Hau deitzen da, dub syndicate. Mm-hmm. Horiki, horrek uh, eh, influenzia ondia du ene eh, musika, nik anitz, maite baitut uh, dub musika, bai personalki. Zenbagarren uh, urtean sortu zen taldea? U, uh, ez dakit sobera, ez dakit sobera dola, puf, bai, tendu zumat urte, bai, amak bat urte, janen unke bederen. Mm -hmm. bai. Hora ba, indik dute? Hori ez dakit aldiz, zenta hau disko nahiko zaha da, ez dakit zanberditu zazpi edo sortzi urte uste dut. Eta, mm, bai, ezagunak dira gero jege munduan, uh, izenak amaiteko, Adrian Sherwood bat adibidez, Bim Sherman, Steel Scott, George Oban, horiek usatzen dute Dub Syndicate, eta ez dut ezautzen egin eh, historioa eta hori, baina musika dut, eh, pff, ez da git, <laughs> ez da gitu espikatu, <laughs> da, ez da git, nik bai. guztuko autana, pertsonalki, oja, guztuko, pertsonala, junt. Bentzu, ba, hau. Bai. All right, all right, go on. Style come? All right. <coughs> Badu sindikat e, eh, talde entzun dugu begiratu eta oraindik zitute, eh. Ha, ah, zitute? Bai. Bai, bai, bai, ez nakien zuzte, bai, zuzte gitzen igarteko. Mm -hmm. Bai, badirudi baietz, beintzat zuzenekoetan eta ingelesa zuan ez ulertzen <laughs> zinesan esan zer diotet. Mi <laughs> uste dut e, diska bat ere plazaratu dutela. Ah, du la Du Ah, be shikatu gut. Bai. Mishker. <laughs> Ba, minutuak aurrera doaz, entzungo ditugu bukatzeko aukeratu izkibuzun azken e, bakantuak. Eta hau dauntan entzun den kantu bat ere zure belarrira iritsi da. Bai, gerrateko azken talde hau biziki zaguna da, baina e, nire ustez pertsonalki gara jauetako talderiko berena e, uste hau da gertatzen dena, o, politen, politenik gertatzen dena gara jauetan. Coldplay da. Coldplayen azken diska. Ghost Stories ditzen den uh, diska. Mm -hmm. Eta esan duzu biziki maite duzula, e, kantu bat barrenera ino sartzeko, e, kantua eta musikaren arteko bai, horika ba. hori bilatzu zu beti? Ba, entxeatzen ez, ez da gizena, baina uste dut egiten dutena hori egiten dutela biziki ongi. Ba. Sikulako sentxilbitatea du kan, kantari, kantatzeko manera duen Chris Martinek, uste dut, baba, eh, ba, nik, eh, baba, eh, irautzen nago, talde horrek, da, gaur gurean. Mire esker handi bat, eh, zuri maia. Gomitatzeagatik eta egiten duzunaren gatik ere. Zafi plani. Abai? Ah, du. Ah, ba, ba gomitatuko zaitut beste behin ere, eh? Ari, eh? edu denastian. Edu denastian, <laughs> batxe, batxe. <laughs> Ez, baina bai, bai, etorriko zara proiektu berria duzunean eskutartean, eta bestela ere, eh? ados, ados. Eh, ze diska deskubritu arazten gaituzun. Ados. Coldplay bukatuko dugu? Bai, beste kantu batekin, bo, tub bat da, eh, hor, single bat, eh, be, uh, eh, irratik guzietan pasatzen dena, baina hain da, ez dakit, indartsua eta mm -hmm. pozgarria, be, ez dakit, hori nahi noen pasatu ere, bai, bukatzeko. Ba, horren arte esango izut. Mi esker gondi bat. Hurreko arte ez, baina. E, ados. Laizter ba, arte, bai? Ados. Adio. <laughs> Zan onge, adio. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light.